Pravo, pravi značenje demokratije jeste sud naroda narodu ili pak vladavina naroda narodom gorjećete u vatri, ko će vama pomoći, ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi, ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi, zbog nevjere u Boga, zekum ćete jesti vi, njim utrobe puniti, ko će vama pomoći vidimo dakle draga braćo da demokratija kao sistem i kao vjera možemo slobodno demokratiju nazvati nazvati vjerom a vidjet ćemo iz kojih razloga inša Allahu ta'ala zašto vidjet ćemo da demokratija daje poseban dakle neko, e, posebno tumačenje života vjere postojanja Boga veze između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala i tako dalje i tako dalje. Pa tako, na primjer, onaj ko kaže, kao što kažu, arapski ateisti la ilaha wal hayatu madde nema Boga, a život je samo materija takvom demokratija kaže nema nikakvog problema ti možeš vjerovati po pitanju Boga što želiš dogod si demokrata ovo je sloboda, ovo oni nazivaju slobodom vjerovanja. Pa tako, na primjer, onaj ko je komunista, onaj ko je komunjara, ateista, bezbožnik, ko ne vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, on može zastupati demokratiju. Onaj ko vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, ali je pak, na primjer, demokrata, opet može zastupati demokratiju. Onaj ko je nacionalista, također može zastupati zastupati demokratiju. Pomoći, sudnji dan kad nastupi, zbog nevjere u Boga, zbog grijeha teškoga, gorjeće se u vatri, teško vlak kafiri, teško vlak kafiri, sudnji dan kad nastupi. I zato u demokratiji može bilo ko reći bilo šta, pa makar se radilo o sovanju Allah ili poslanika sallallahu alaihi wasallam i tako dalje i tako dalje, niko nema pravo negirati u okviru demokratije takav postupak i to je sloboda izražavanja u okviru demokratije. Ko će vama pomoći, sudnji dan kad nastupi. A ti dušo smirena, rabu svome vrati se, zadovoljna i sretna, u dženetu svijesti se, u dženetu svijesti se, rabu svome vrati se. Pravi smisao ili pravi značenje demokratije jeste sud naroda narodu ili pak vladavina naroda narodom.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 stoljeća. Govorili smo na početku ili na uvodu našeg, naše, ovog našeg e, ciklusa o tome da nevjernici nastoje udaliti muslimane od njihove vjere i da će se boriti protiv muslimana i islama sve dok ne budu savladali kako oni žele ili pak u najmanju ruku udalili muslimane od njihove vjere koje Allah subhanahu wa ta'ala objavio preko svoga poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam čitavom, čitavom čovječanstvu. Danas uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoć ulazimo, draga braćo, u sam srž predavanja da govorimo o demokratiji, o značenju ove riječi, njenom nastanku, zatim nakon toga da raspravljamo o osnovama i o temeljima na kojima počiva ovaj širk 12. stoljeća i da vidimo koliko je to demokratija blizu ili bolje rečeno koliko je to demokratija daleko od islama i njegovih principa. Demokratija, drago braćo, kao što je vjerovatno svima vama dobro poznato, počiva ili se sastoji od dvije riječi. Demos i kratos. Demos i demos i kratos. Ove dvije riječi, a one znače, demos znači narod, a kratos znači vlast sud, vladavina i tako dalje i tako dalje. Tako da na osnovu ovih dvije, na osnovu ovih riječi već imamo predstavu i već dobijamo značenje demokratije. A kada to definišemo u jednoj rečenici, onda kažemo da demokratija znači sud ili pak vladavinu u, kojim, u kojoj sud pripada narodu. U kojoj sud pripada pripada narodu. Dakle, po demokratijom se podrazumijeva sistem vlasti u kojoj je u kojoj je narod nadzornik nadzire rad vlasti putem parlamenta koji dakle narod nadzire putem putem parlament, parlamenta a opet ti ljudi u parlamentu ili parlamentarci deputeti poslanici kako ih još nazivaju oni imaju pravo izdavanje zakona a odabiranje ovih zakona biva na osnovu većine članova parlamentaraca, većine članova od parlamentaraca. A opet te parlamentarce odabire, odabira narod putem, kako dakle kažu, pošteni i fair izbora. To je dakle, draga braća, demokratija, sa, e, suština i značenje, i značenje demokratije. I kada kažemo dakle, demokratija u pravom smislu, dakle, draga braća, onda je to što smo ovdje spomenuli u ovoj u ovih nekoliko rečenica. To je prava to je pravo značenje i to je suština, to je suština demokratije. Oni koji demokratiju tumače na neki drugi način, kažemo im neispravno tumače demokratiju. Oni koji uzimaju jedan dio i time tumače demokratiju, poput oni koji uzimaju slobodu izražavanja. Dakle, tu slobodu ograničavanja ovom riječju komentarišu čitavu demokratiju. Ili pak sloboda kretanja, sloboda izražavanja i tako dalje i tako dalje. Kažemo im vi griješite u komentaru i tomačenju ovog termina i ovo što ste spomenuli jeste samo jedan dio demokratije, ali nije sama suština i sama srž i sama srž demokratije. Stoga, dakle, vidimo, draga braćo, da demokratija, pravi smisao i pravo, pravi značenje demokratije jeste sud naroda narodu ili pak vladavina naroda narodom. Parničenje pred narodom onda kada dođe do određenog razilaženja, donesu glasica i tako dalje i tako dalje, tako da, na, da narod predstavlja vrhovnu vlast iznad koje nema više vlasti, iz koje, iznad koje nema druge žele mimo narod, narod, žele naroda, pa makar se radilo o Allahove subhanahu wa ta'ala želi, o Allahove subhanahu wa ta'ala voli. Ona, uliko da se kod demokrata i demokratije, nema apsolutno nikakve, nikakve važnosti, subhanallah, amma yushrikun neka Allah subhanahu wa ta'ala visoko iznad onoga što mu oni od demokrat, eh, demokrata i sekularista pripisuju subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Demokratija, draga braćo, se kao sistem vlasti pojavila nakon francuske revolucije. Rezultat pojave demokratije, draga braćo, jeste tiranija i zulum crkve. Tiranije, tiranija i zulum, i zulum crkve. Vama je poznato, draga braćo, da je u Evropi crkva ta koja je predstavljala neko vrhovno starješinstvo i da je crkva bila ta koja je, kako kažu, zastupala i stupala i donosila stavove u ime, u ime Boga. Dosta često ti stavovi su bili oprečni nekim naučnim istraživanjima, donosili određenje sa kojima se dolazili određeni evropski, evropski naučnici. Svi se mi dobro sjećamo, draga braćo, kada smo učili dakle u historiji ili pak i u nekom drugom predmetu da su e, spominjani spominj, da su spominjata imena određenih naučnika koji su bili spaljivani na lomači od strane crkve pod izgovorom da se takvo učenje ili takva teorija suprostavlja crkvi, da je to da se to suprostavlja vjeri i tako dalje i tako dalje. Pa su dakle e, ne bivši u stanju da izdrže ovu torturu crkve, došli na ideju, došlo je do osva, osnivanja ovakvog vida sistema u kojem će dakle vlast biti preuzeta od strane crkve i dati u ruke udati u ruke ljudi. Ili drugim riječima, draga braćo, oni su pobjegli iz ibadeta jednom mahluku u ibade drugom mahluku. Iz obožavanja jednog stvorenja u obožavanje, u obožavanje drugog, drugog dakle svakoje stvorenje. Htjeli su pobjeći iz jednog robstva, pa upadaju u drugo, u drugo robstvo i to je, subhanallah, draga braćo, Allahom subhanahu wa ta'ala sunnet, a to je da čovjek kada želi pobjegnuti iz robstva, neminovno upada u drugo robstvo. Onaj ko želi da se sačuva robovanja nekih drugih Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, na njemu je da obožava i da robuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer na taj način u suštini takav čovjek postaje hor, postaje slobodan za razliku od onih koji bježe iz ibadeta određenom mahluku, određenom stvorenju, pa upadaju u ibadet drugom stvorenju, a da toga i nisu a da toga, dakle, i nisu svjesni. Tako da su ovi ljudi, dakle, draga braćo, istregli vlast iz ruke crkve, iz, dakle, deputeta u crkvi i predali, dakle, tu vlast deputetima u parlamentu i pobjegli iz robovanja monasima, i sveštenicima u crkvi u robovanje monasima i sveštenicima koji se nalaze u koji se nalaze u parlamentu. Dakle, draga braćo, demokracija je bila prva, tako reći ta koja je praktično zastupila stav ili pak princip odvajanja vjere od države. Odvajanja vjere i vjere i države. I ona je prva ta koja je podigla poznatu lozinku caru carevo, a kralju, e, a, a, a, caru carevu, a bogu božijem caru carevo, a Bogu, a Bogu Božje. U smislu da Allahu subhanahu wa ta'ala pripada dakle ibadet tamo u bogomoljama i tako dalje i tako dalje. A što se tiče drugih stvari, politički, ekonomski, socijalni, zakonodavni i tako dalje i tako dalje, ta Allah subhanahu wa ta'ala slavlja, neka je on kod njih, nema nikakvog prava i nema prava da se vjera miješa u takva, u takva pitanja. Već se dakle vjera ograničava na vezu između gospodara, između roba i gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Ono što je dakle Allahovo, to je Allahovo, a ono što je narodu, to pripada, pripada narodu. I opet, kada opet detaljnije ovo protumačimo, ono što pripada Allahu, to pripada i narodu, a ono što pripada narodu to ne pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer je narod taj koji ima pravo da se miješa u poslove, dakle, bogomaljad, narod je taj koji ima pravo da se miješa kada je u pitanju vjera, a s druge strane, vjera nema pravo da se miješa kada je u pitanju politika, ekonomija e, i druge, i druge, dakle, i druge životne, životne stvari i životne pore, a ova naša vjera koja je sveobuhvna zalazi u sve ove pore, draga, draga braćo. Dakle, draga braćo, e, nastanak demokratije, pojava demokratije se vezuje dakle za Francusku, nakon e, se vezuje za Francusku revoluciju, nakon što je dakle oboren taj sistem crkve, nakon što su ljudi preuzeli vlast iz ruke monaha i sveštenika i predali je u ruke demokrata i u ruke dakle i u ruke parlamentaraca. I zato vidimo dakle draga braćo da demokratija kao sistem i kao vjera, možemo slobodno demokratiju nazvati, nazvati vjerom, a vidjet ćemo iz kojeg razloga, inša Allahu ta'ala, zašto. Vidjet ćemo da demokratija daje poseban, dakle, neko, e, posebno tumačenje života, vjere, postojanja Boga, veze između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala i tako dalje i tako dalje. Pa tako, na primjer, onaj ko kaže, kao što kažu, arapski ateisti, la ilaha wal hayatu madze, nema Boga, a život je samo materija, takvom demokratija kaže nema nikakvog problema. Ti možeš vjerovati po pitanju Boga što želiš. Dogod si demokrata, ovo je sloboda, ovo oni nazivaju slobodom vjerovanja. Dogod si dakle demokrata i vjeruješ u demokratske principe, nema nikakve prepreke to što govoriš da nema Boga i da je život samo, da je život samo materija. Onaj ko pak vjeruje u postojanje gospodara subhanahu wa ta'ala, Takvom demokratija kaže ti imaš pravo da vjeruješ, ali nemaš pravo da negiraš drugima i da drugi prisiljavaš na tvoje vjerovanje i na tvoje ubjeđenje. Nemaš pravo da drugima nasilno negiraš njihovo vjerovanje i njihov, dakle, makar bili suprotni, eh, makar bili oprešni tebi u tvom vjerovanju. Jer svi oni imaju, dakle, slobodu da, vjerovaju, da vjeruju po pitanju Allaha subhanahu wa ta'ala ono, što on, ono što oni žele. Zatim, Nakon toga, ako i vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala, opet ne smiješ pravo, ono što je pravo naroda, dati Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer rekao smo, lozinka kod njih glasi, Allahu Allahovo, ili pak Bogu Božje, a, na, a, a narodu ono što pripada narodu. Ili pak, kao što kažu, edinu lillah, vjera Allahu, wal vatanu lil džemije, a država pripada država pripada svima, bez obzira radilo se o kršćanima, o jevrejima, o sekularistima, o mušicima, o hindusima i tako dalje, dogod dakle žive u okrilu jedno, jedne, u okrilu jedne države, ta država pripada svima njima, bez obzira na njihovo ubjeđenje i na njihovu i na njihovu vjeru. Bez obzira na njihovo ubjeđenje i njihovu vjeru. I zato u demokratiji može bilo ko reći bilo šta, pa makar se radilo o psovanju Allah ili poslanika sallallahu alaihi wa sallam i tako dalje i tako dalje, niko nema pravo negirati u okrilu demokratije takav postupak i to je sloboda izražavanja u okrilu demokratije. Na osnovu ovoga, draga braćo, vidimo i obmanost i grešku onih ljudi koji opet i demokratiju tumače da je demokratija neka sloboda izražavanja, sloboda govora i tako dalje i tako dalje. Jer kada bi opet uzeli i ovo shvatanje demokratije, kada bi pretpostavili da demokratija nije ništa drugo do sloboda izražavanja, sloboda govora i tako dalje, opet u okrilju te slobode govora i izražavanja čovjek ima pravo, da Allah sačuva da ovo govorimo kod njih, ima pravo da vjeruje u lata i uzdata. Ima pravo da psuje svoga Boga i jaze zillahi ta'ala da nas Allah sačuva od toga. Da vijeđa poslanika sallallahu alihi wasallam u okrilu slobode tog izražavanja i tako dalje imaju pravo kao što su ju radili da u ružnim na, e, slikama i karikaturama predstave Allahova poslanika sallallahu alihi wasallam poglavara svih ljudi i predvodnika sinova Ademovih na sudnjemu na sudnjemu danu. Opet rekao smo dakle draga braćo kada bi demokratiju protumačili Samo na osnovu ova dva shvatanja, ove dvije stvari, slobodu izražavanja, slobodu govora i tako dalje, opet bi to predstavljalo kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala, jer kao što ćemo vidjeti, u okrilu Islama, Islam čovjeku daje slobodu, ali ta sloboda izražavanja i govora jeste u okrilu Islama i ograničena je okovima, okovima dakle zlatim okovima šerijata. Zatim također vidimo u okrilju demokratije. Onaj ko želi da čini zinalu, da pije alkohol ili da radi bilo šta, samo da se ne suprostavlja lajičkom zakonu, o na to ima pravo u okrilju demokratije. I niko nema pravo da mu to negira, jer oni to nazivaju ličnom slobodom. Jer oni to nazivaju ličnom, ličnom slobodom. Iako nam šarija dakle naređuje da onda kada vidimo zlo, da ga promijenimo svojom rukom ili jezikom, ili da ga u najmanju ruku preziramo srcem, u demokratiji, dakle draga braćo, to se naziva lična sloboda i zato u okviru demokratije dinavučaru ne smiješ negirati njegovo činjenje dinavuka, alkoholičaru ne smiješ negirati njegovo pijenje alkohola, i to onome koji uzima kamatu ne smiješ negirati uzimanje kamate i tako dalje i tako dalje jer je sve to sloboda, lična sloboda koju demokratija i demokrate garantuju svakom u okrilju ovog njihovog, u okrilju ovog njihovog laičkog, laičkog sistema. To je dakle, draga braćo, ta demokratija i zato vidimo da je ona u stvari, da demokratija predstavlja, dakle, draga braćo, jednu vrstu široke, haline koju svako može obući, bez obzira na njegov pravac, na njegovo mišljenje, na njegovo shvatanje i tako dalje, na vjeru i tako dalje i tako dalje, svako može dakle obući, navući ovu halinu, malo koji se osobi radilo, malo kakvim stavovima, malo kakvom objeđenju i tako dalje i tako dalje. Pa tako, na primjer, onaj ko je komunista, onaj ko je komunjara, ateista, bezbožni, ko ne vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, on može zastupati demokratiju, Onaj ko vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, ali je pak, na primjer, demokrata, opet može zastupati demokratiju. Onaj ko je nacionalista, također može zastupati zastupati demokratiju. Čak šta više, nažalost, vidimo i među običnim svijetom, pa i oni koji to nisu, opet govore i pozivaju se na demokratiju i zahtijevaju da demokratija bude sistem koji će vladati državama, gradovima i ljudima, a oni koji to opet jasno ne govore, opet na indirektan način govore, govore, pozivaju se, na indirektan način pozivaju, pozivaju u ovaj, u ovaj sistem, želeće da ga porede sa šurom u islamu, a vidjet ćemo uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć i razlike između šure u islamu i između demokratije, jer je razlike između ove dvije stvari poput razlike između, između nebesa i zemlje. Između nebesa i zemlje. Ono, draga braćo, na što ukazuje ovakvo stanje, ovakva situacija jeste, a što smo spomenuli na prošlom predavanju, praznina, ta akajska i imanska priznina kod ljudi. Ta akajska i imanska praznina kod ljudi, a sebe te dakle praznine, te akajske odsutnosti, jeste nakon dakle udaljeno se Allahova vjere i sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, tagutizam, tagutizam, o, arapski, vladara, kao dakle i ostalih vladara, koji nastoje da iz srca ljudi izbace iman i vjerovanje Allaha subhanahu wa ta'ala i da srca ljudi ispune, da ih zadoje strastima i protivima, kako bi srca postala poput praznih posuda u koje nakon toga možeš sipati šta god hoćeš. I zatim nakon toga pozovi u bilo koju stvar makar se radilo i o najružnijoj stvari, makar se radilo o stvari koja se kosi sa Allahom vjerom, opet ćeš vidjeti široke mase, velike mase ljudi koji se odazivaju takvim takvim pozima, pozivima. I zato nema te stvari, draga braćo, na zapadu, a da se opet ta ista stvar ne pojavi i među nama, i među onima koji su od našeg ummeta, da je i oni isto tako zastupaju da i pozivaju u nju. Čak, subhanallah, draga braćo, i abedetu e šeitan, ili pak obožavaoci šeitana, obožavaoci sotone kako ih nazivaju. Čak, draga braćo, ove firke, ove skupine možete naći i po arabskom svijetu. Obožavaoci šeitana, obožavaoci šeitana, čak i ovakve skupine, ovakve dakle frakcije Iadne bilahi ta'ala možete naći po arapskom, po arapskom svijetu. A ovo, ako išta ukazuje, onda ukazuje na hadis Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, kada kaže, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَعًا بِزِرَعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ بَبٍ لَتَّبَعْتُمُهُمْ Zaista ćete vi svjeriti sunene ili pak prance oni koji su bili prije vas, pedal po pedal i lakat po lakat, Pa čak kada bi ušli u gušterovu rupu i vi biste islijedili kulna ja Rasulallah a e jehudu van nasara al jehudu van nasara o Allaho poslaniće jer to je vreji kršćani kale fa men pa je rekao Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallame a ko drugi au men je kunu gajruhum a ko, do, e, ko drugi do njih hadis je dakle mutefakun alaihi hadis je mutefakun mutefakun alaihi čak u jednom rivajetu stoji čak i u jednom, e, jednom rivajetu e, stoji, iako dakle u ovom dodatku ima slabosti, ali se spominje čak i kada bi neko od njih povalio svoju majku i vi bi ste isto tako uradili je jazem billahi ta'ala da nas Allah subhanahu wa ta'ala satuva, satuva dakle zablude. To je dakle, draga braćo, suština suština demokratije i pravo značenje, pravo značenje demokratije. Onaj ko demokratiju tumači na neki drugi način, kažemo mu da griješi i da je upravo kod samih osnivača demokratije i kod onih koji zastupaju demokratije, demokratiju značenje upravo ovo kojeg smo, kojeg smo spomenuli. Svako drugo značenje jeste ili neispravno ili pak djelimično tumačenje demokratije pa tako oni koji demokratiju tumače kao slobodu izražavanja, slobodu govora i tako dalje, kažemo im to je djelimično tumačenje demokratije, a ne sveobuhvatno tumačenje demokratije, a opet i kada bi to značenje demokratije uzeli u obzir, opet se i ono suprostavlja Allahovoj vjeri i sunnetu Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallame. Da sada, draga braću za Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć, pređemo na govor ili pak na raspravu o osnovama i principima na kojima počiva na kojima počiva demokratija. Da pređemo na raspravu, na raspravu o principima i osnovama na kojima počiva demokratija, kako bi vidjeli koliko je, draga braćo, ovaj sistem vlasti, koliko je lat, koliko je širk 20. stoljeća udalen od Allahove dželja vala vjere i koliko se samo kosi sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjere. Najprije, draga braćo, prva stvar, ono u što nema nikakve sumnja, što smo malo prije spomenuli, a to je da demokratija počiva na tome da je narod izvor vlasti. A potom, dakle, po, to, po tu vlast, vlast po, potpada i zakonodavna, zakonodavna vlast. A potom, dakle, vlast joj potpada, dakle, draga braćo, i zakonodavna, zakonodavna vlast. Dakle, draga braćo, kada smo govorili o opasnosti nesuđenja po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Dosta često kada govorimo o ovoj temi, odmah se ljudi pobune, određeni ljudi, određene daje, i odmah spominju govor koji se prepisuje Abulahu ibn Abbasu, kufrom dune, kufr mali, kufr i tako dalje i tako dalje. Pa počnu dakle opravdavati današnje vladare ovim govorom koji se prepisuje Abulahu ibn Abbasu i određenim i određenim tabijainima. Pa smo tada napominjali i rekli, ostavite hukm bi gajri ma enzel Allah po strani ostaviti ovu stvar po strani. Jer ovdje, kada je u pitanju hukm bi gajri ma enzel Allah, ima tafsila. I mi smo zasebno govorili kao greška u tekfiru, dakle, e, tekfir svakoga onoga koji ne sudi po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, ne pravleći razlike između određenih situacija i generalnog nesuđenja po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Hele ne ise, iako je naš i'tiqad vjerovanje, da su vladari počinili kufre i sa ove strane, jer su potpuno bacili Allahom subhanahu ta'ala šarija za leđa, ipak rekli smo, ostavite ovu stvar po strani. Jeste, tačno je da u njoj ima tefsira, ima detaljnog pojašnjenja. Ali ono što je mnogo opasnije od toga, jeste te šarija, jeste zakonodavstvo. To je stvar u kojoj nema nikakvog tefsira i koja je kufr i širku Allaha subhanahu wa ta'ala. To jest u smislu, draga braćo, da onaj ko makar ohalali, makar jednu stvar koja je oprešna, Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri da izlazi Allahove vjere. Ili pak oharami jednu stvar koja je halal po konsenzusu Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Ili pak donose, donose zakon koji se kosi sa Allahom dželja vala vjerom i tako dalje i tako dalje. Takav izlaz iz Allahove dželja vala vjere samim tim postupkom, makar sudio po Allahovom šarijetu, ali ohalalio samo jednu stvar. Ohalalio alkohol, ohalalio kamatu, ohalalio neku drugu stvar koja je haram po konsenzusu, takav izlaz Allahove dželja vala vjere, makar praktikovao sve mimo toga od islama. To je jako bitna i opasna stvar koju, koje mnogi ljudi danas nisu svjesni. Mnogi ljudi, drag, dakle, draga braćo, nisu svjesni opasnosti ove mesele. Mesele hakimijeta, mesele sudstva, to jest Allahove dželja vala jednoće u sudu. Da sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i da onaj ko pokuša taj sud da uzme u svoje ruke i da donosi zakone oprečne Allahovoj dželjavala vjeri da je takav svojim postupkom uzdigao sebe na nivo božanstva koje se, lažnog božanstva koje se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je dakle, draga braćo, upravo ta stvar koja se radi u okrilu, u okrilu demokratije. Da vidimo kakav je s druge strane stav Islama po ovom pitanju. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala in il hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya. Sud pripada samo Allahu. Ovdje se, draga braćo, ovaj uslub, ili pak ovaj metod, jeste metod, metod kasra, uslubul kasr, ograničavanje. In il hukmu illa lillah. Ili drugim riječima, sud pripada samo Allahu. Amara alla ta'budu illa iya. I Allah subhanahu wa ta'ala da vam, vam naređuje da samo njega obožavate. Da ne obožavate druge, druge mimo njega. Kaže Jalla wa ala, وَلَا يُشْرِكُ fi hukmihi ahada. I niko ne saučestvuje, niko nije ortak u njegovom sudu. Dakle, niko nema pravo da donosi sud koji je donio mimo Allahova subhanahu wa ta'ala suda. Niko nema pravo da učestvuje u sudu koji je donio uzvišene subhanahu, subhanahu wa ta'ala. وما اختلفتم في شيء min شيء fihi min شيء فحكمه ila Allah. A vi se oko ničega ne raziđete, a da njegov sud ne pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, ne parlamentarcima, ne demokratama, demokratama, ne nudima ili nekim drugima, ne, već Allahu subhanahu wa ta'ala. Efe hukme l džahilijeti jebgun, a zar oni džahilijetski sud žele? a džahilijetski sud, dakle, draga braćo, nije samo sud Kurejšija prije Islama, već je to svaki sud koji nije sud Islama. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ A ko je lepšeg suda od Allahova za narod koji vjeruje? قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي أبغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب reci zar da mimo Allaha subhanahu wa ta'ala tražim sudca, želim sudca, a on je taj koji vam je objavio knjigu detaljno I kaže Jalla wa Ala, em lahum šurakau, šara'u lahum mine dini, ma nam je zem bihila. Zar oni imaju ortake, šuraka, ortake, koji u vjeri pripisuju ono što Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio. Dakle, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala, parlamentarce, demokrate, koji propisuju u vjeri ono što Allah nije dozvolio, takvi uzdižu sebe na nivo šuraka, ortaka koji se spore sa Allahom subhanahu wa ta'ala u njegovom, u njegovom sudu. وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ I ti sudi među njima po onome što ti Allah subhanahu wa ta'ala objavio i pripazi se da te ne odvedu udale od, ono, od nečega što je Allah subhanahu, što ti Allah subhanahu wa ta'ala objavio. I kada opet govorimo o ovoj temi, ne možemo, a da ne zaobiđemo hadis Adija ibn Hatima i riječi uzvišenog subhanahu wa ta'ala ittehadu ahbarahum wa ruhbanahum erbabe min duni Allah oni su svoje monahe i svoje sveštenike uzeli za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala na koji način su, su ih uzeli to nam pojašnjava hadis Adija ibn Hatima koji je rekao poslaniku sallallahu alaihi wa sallame kada je proučio ovaj ajet mi kaže nismo obožavali Mi ih nismo obožavali. Pogledajte kod draga braća kako je ovdje bio pogrešno svačen ovaj termin od strane ovog ashaba radijallahu anu. Pa kaže, mi ih nismo obožavali. Dakle, želi da kaže, mi im nismo činili ruku, mi im nismo činili seždu, mi njima nismo upućivali dobu tražići od njih i tako dalje i tako dalje. Mi se nismo zavjetovali njima i tako dalje i tako dalje. Pa mu poslanik sallallahu alihi wasallam pojašnjava da je njihovo slijedženje u zakonima i propisima koje su oni promijenili, da je u stvari to obožavanje njih i da je to uzimanje njih za rabove, za gospodare mimo Allaha subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. I kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, pozivajući ahlu kitabije, kul ja ahlu kitabi ta'alav ila kelimeti sevain bejnana wa bejnakum, alla na'buda illa Allah. Dođite, o ahlu kitabije, dođi da se, dođite da se okupimo oko zajedničke riječi između nas i vas, pa prvu stvar koju Allah subhanahu wa ta'ala spominje jeste da samo Allaha obožavamo i da mu ne činimo širk, وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ, أربابا من دون الله i da jedni i druge ne uzimamo za bogove, za rabove, mimo Allah subhanahu wa ta'ala, to jest da ih ne obožavamo na taj način što ćemo njih uzeti za ortake, uzeti ih na stepen Allaha subhanahu wa ta'ala, pa da oni donose zakone oprečne Allahove subhanahu wa ta'ala, Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. vjere. Dakle, vidimo, dakle, draga braćo, da se ovaj glavni princip i glavna osnova na kojoj počiva demokratija, da se u samoj osnovi suprostavlja Allahovoj dželle vala vjeri i da je u samoj osnovi opreš i da u samoj osnovi ruši temele na kojima počiva vjera uzvišenog subhanahu wa ta'ala vjera uzvišenog subhanahu wa subhanahu wa ta'ala u Allahovoj dželle vala vjeri sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala dok u vjeri u ovoj vjeri demokratije sud pripada narodu sud pripada većini sud pripada parlamentarcima i sud kojeg oni donesu, takav sud se prihvata i on je legalan i on je taj kojeg, je, kojeg e, su ljudi obavezni pridržavati se i poštovati ga, pa makar je on oprečan Allahovoj dželja vala vjeri, Allahovoj, Allahovoj knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu sallallahu alaihi wa sallam. Stoga, Istinu kaže Sejid al-Kutub rahimallahu ta'ala i draga braćo, zašto ljudi dosta često govore protiv Sejid al-Kutuba? Zašto se ljudi bune protiv Sejid al-Kutuba? Zato što je Sejid Kutub, draga braćo, bio jedan od onih koji su upravo puno govorili o ovom pitanju, puno govorili o ovom problemu, o problemu hakimijeta, o problemu sudstva, o tom problemu da su taguti uzeli Allahovo pravo u svoje ruke. Iz tog razloga je Sejid Kutb, rahim Allahu ta'ala, bio vešan. Iz tog razloga je Sejid Kutb i dan dan napadan od raznoraznih skupina i raznoraznih i raznoraznih pokreta. Upravo zbog ove stvari. Kaže Sejid Kutb, rahim Allahu ta'ala, Inna nase fi džemija il anzimati il ardije, jettehidu ba'duhum ba'dan erbabe min dunila. Zaista ljudi u svim dunjalučkim sistemima, Dakle, bez obzira radilo se o demokratiji, o socijalizmu, o kapitalizmu i tako dalje, uvijek u svim tim sistemima ljudi jedni i druge uzimaju za erbabe, za bogove, mimo Allaha subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. I to se, kaže, de dešava i, na, i u, u najvećem dakle, stupnju demokratije, kao dakle i u najnižem svoju diktatorizma, svejedno i u dakle, i u demokratiji i u diktatorizmu, opet ljudi uzimaju jedne i druge za rabove, za gospodare koji se obožavaju mimo Allaha subhanahu wa subhanahu wa ta'ala subhanahu wa subhanahu wa ta'ala i kaže uzvišni subhanahu wa ta'ala avharu hasaisil uluhije jedna od najkarakterističnijih stvari specifika uluhijeta jeste ta'bidu la'bid obožavanje ili počinjavanje robova Allahu subhanahu wa Allahu subhanahu wa ta'ala pa nastavlja dalje pa onaj ko, ona, ko to pravo pripiše sebi onaj ko robove počinjava dakle sebi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala takav je sebi pripisao najočitije svojstvo i najočitiju karakteristiju uluhijeta obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala i takav je sebe postavio za ilaha, za božanstvo koje se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, pa makar i ne rekao svojim ustima ena rabbukumul a'la, ja sam vaš najuzvišeniji gospodar, takav je takav ovo govori svojim dijelima i svojim i svojim postupcima. I stoga bilo koji čovjek koji sebi, koji za sebe tvrdi da ima pravo na se šrijet, na zakonodavstvo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala takav je sebi pripisao svojstvo uluhijeta svojstvo da bude obožavan mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i time postao tagut koji se obožava mimo Allaha jalla wa jalla wa ala mimo Allaha jalla wa jalla wa ala to neka draga braća ta prva osnova na kojoj počiva demokratija a mi ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoći dakle, da ne bi dulili jer imamo još tih osnova na kojima počiva demokratija, iznijeć, iznijećemo sve dakle glavne osnove i principe na kojima počiva demokratija i usporediti ih sa Allahovom vjerom, staviti ih na vagu šerijata da bi vidjeli nekoliko je demokratija blizu Islama, već koliko je demokratija udaljena od Islama i da vidimo kako se u stvari demokratija skoro u svakom obliku suprostavlja Allahovoj dželjavu ala vjeri i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Allaha jalla wa ala molim da nas sačuva zabude, molim ga uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nam istinu prikaže istinom i olakša njeno slijedjenje, da nam neistinu prikaže neistinom i učini što dalim od nje, molim uzvišnjog subhanahu wa ta'ala, da nas sačuva od toga da robujemo nekom drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala, molim uzvišnjog subhanahu wa ta'ala, da nas sačuva od toga da budemo pozivači svojim jezicima ili svojim dijelima u ove dunjalučke sisteme tvorevine ljudskog otpada, od demokratije, od sekularizma i ostalih sistema koji predstavljaju tvorevinu ljudske dakle, deponije, a molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas učini od robova uh, uzvišenog, da nas učini od robova milostivog, Allaha subhanahu wa ta'ala svemogućeg i sveznajućeg, Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam se svima smiluje, da nam oprosti naše grijehe i uvede u džennet, a kulu qavli hada, وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته